Productions. Made in Guatemala. Ajá, Dani MC. Cantando para ti. Cantando para Presentando. Pack. Mi nuevo proyecto. Nuevo capítulo. El tercer proyecto. Ajá. Que reúne Así a varios ministros de alabanza. Para Dios. Ajá. Para Dios. Gracias a Pierre. El padrino. El padrino a por su amistad, a Saúl, a Josh, Fernando, a CGC del Salvador, colaborador, muchas gracias por su talento, por su apoyo. Así que para ti, mi brother, gozan de esta producción y hagamos un tubo pack de alabanza para glorificar al Señor.